par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, rādījum arī Latvija klausītāji. Šodien tāda īpašas labās ziņas centīšos tās vadīt, un es esmu Silvija, un uh, Šovakar labajās ziņās esmu aicinājusi viesi eh, Latvijas kultūras akadēmijas profesoru Ivaru Bērziņu. Sveiks, Ivar! Labvakar, Silvija! Labvakar, Rādio Marija klausītāji! Jā, šovakar labajās ziņās es esmu iecerējusi šīs labās ziņas par tēmu. Uh, nu, jā, kultūra, uh, ziedotāji. Pastāsti lūdzu, tu esi mācības vēks profesors kultūras akadēmijā. Pastāsti, ko tu tur dari? Jā, tātad eh, Latvijas kultūras akadēmijā nu jau es strādāju 27 gadus un tiešām esmu profesors, filozofijas doktors, pasniedzu kultūras menedžmentu, esmu dibinājis šīs maģistratūras un tādā, nu, nu, manas svarīgākās tēmas ir kultūras mārketings un arī finanšu piesaista. E, To pirmo tēmu, varbūt, ja tu man jautāji par izglītību, un es tieši domāju, nu, labā ziņa. Ne? Man pēdējā nedēļā ļoti uzrunāja viena grāmata, ko es iegādājos, vīnas profesora Lisnera grāmata Izglītība kā provokācija. Nu, nosaukums ir pietiekoši labs, un viņš ārkārtīgi svarīgi tēmu, kas, man liekas, arī visiem klausītājiem būtiski. Kas tad ir izglītība? Un viņš runā, kas ir izglītots cilvēks. Un viņš saka to, ka to grāmatu viņš rakstīs tāpēc, ka sociālos tīklos viņu uzrunājas viena ziņa – 19 gadus veca meitene ierakstījusi, labdien, es beidzu šogad ģimnāziju e, e, Vācijā, es neko nesaprotu no nodokļiem, nezinu, kas ir apdrošināšana, nezinu, kā maksāt īri, bet es māku veidot dzejas analīzi un četrās valodās. Un, protams, tagad mēs varam skatīties, vai tas šodien ir labi, vai tas ir nepietiekami, vai tas ir slikti, un kā tu zini, mēs šodien runājam visu laiku par izglītību kompetencēm, uz kompetencēm veltīt izglītību. Un skaidrs, vienmēr saka darba devēji, mums vajag cilvēks, kas uzreiz var darboties un darīt. Un jāsaka, kultūras akadēmija dara gan to, bet arī to, ka mums ir arī filosofi, ka mums ir kultūras viedi cilvēki, kas var labi runāt, kas saprot lietas. Jo man vienmēr prātā tāds, tas ir kaut kādā pagājušā gadsimta sākuma amerikāņu viens uzņēmējs teica, mans vectēvs bija karavīrs, Mans tēvs bija tirgotājs, es esmu banķieris, un mani bērni būs filozofi. Tad kādā brīdī no labklājības, no aizsardzības, no viss mēs aizējām uz to, ka katrai sabiedrībai vajag filozofus. Katrai sabiedrībai vajag to, kas runā labi, kas saprot lietas, kas var pamatot. Nu, vēl nākošo, ko es vēlētos, tiešām ir par to, uh, ko tad kultūras akadēmija māca. Jā, to es tieši gribēju jautāt, un eh, ko kultūras akadēmija māca, un eh, cik tur ir studenti, un Jā. ko tad viņi īsti apgūst, un ir ļoti svarīgi dzirdēt arī varbūt tiem cilvēkiem, kas mūs klausās, ja, ka, ka varbūt viņiem tieši ir nepieciešama šāda izglītība, jo viņi eh, nu, arī nodarbojas ar mārketingu kaut kādā savā jomā, kaut kādos savos darbos. Jā. Nu jā, pirmkārt tā ir jauna augstskola, jo tā ir dibināta mm, Latvijas at, pēc neatkarības atgūšanas, un Raimans Pauls kā kultūras ministrs parakstīja filozofu Pēteru Laķa domu, mums jādabina kultūras akadēmija. Un jau kādā 97. gadā arī es tur sāku strādāt kā mācības spēks, Nu, teiksim, ar ko mēs esam unikāli? Nu, mēs esam vienīgi, kas ap, apmāca aktierus. Nu, jā, nu pirms tam tā bija uh, konservatorija. Jā, kur... jā. Nu, tu vari iedomāties, nu, aktieri nu, ir daudz jaunu cilvēku sapnis. Kāds redz sevi, vai meiteni, vai puisis, nu, es būšu aktieris. Un tas konkurss tur, nu, ik pa laikam, nu, tur ir 14, 15 cilvēku uz vienu vietu, nu, ļoti, vai ne? Protams, mums māca arī tādi ļoti interesanti audiovizuāļi, kā jūs zināt, vai ne Latvijas kino pašlaik piedzīvo tādu ziedu laikus, mēs pat pretendējam uz Oskaru un visdažādākās balvas. Ļoti daudz dažādas profesijas šeit, gan operātori, gan režisori, gan dramaturgi, visdažādākās. Uh, Nu, un tad, eh, kur es pārstāvu, ir ļoti interesanta pieredze. Nu, atkal es varētu savilkt ar tādiem seniem laikiem, jo savu laiku Aristoteles ir teicis, ka cilvēkam jāmācās matemātika un mūzika. Jūs no, nu, lietas tad... tās, tās ir abām divām smadzeņu puslodēm. Abas divas ir harmonija. Jā, un mēs kopā Tehnisko universitāti nodibinājām tādu programmu kā radošās industrijas. Nu, skan jau it kā tas vārds ir visur kur un ko tas nozīmē. Nu, vispār industrija tas skan tā ļoti tehniski. Nu jā, un iedomājies, cik labi tas students atnāk un divas dienas viņš mācās tehniskā universitātē, mārketingu, finanses, ekonomiku un divas dienas viņš atnāk kultūras akadēmijā un mācās mākslas, burvība, mm, iedvesma. Tas ir brīnišķīgi, ir prakses un kas ir jāsaka, ka pēdējos trīs gadus e, konkursus šo programmu ir pārsits aktieris. E, Šogad nu, pat uzņemšanā bija 17 uz vienu vietu, tā kā gribētāji ir daudz, jāsaka. Konkurs ir milzīgs. Jā. Ne, ne, un pie tam nav iestāja eksāmeni, tā kā jaunie cilvēki ir vienkārši labi jāpabeidz vidusskolu, jābūt labām atzīmēm, un tad jums ir iespējas. Tā kā tā ir tā ļoti interesanta lieta, es domāju, tiešām šīs abas puses. Nu, tad, protams, ir vēl mazāks, teiksim, ir kultūras un e, mākslas teorija, tad ir starpkultūras sakara, mēs katru gadu uzņemam vai tur Latvija, Anglija, Latvija, Itālija, tur ļoti daudz cilvēku, pēc tam viņi ieiet diplomātiskā dienestā, citādos dažādos institūtos, ir socioloģija, kultūras socioloģija, tā kā mēs esam nelieli, 700 cilvēki. Es tieši gribēju daudz. jautāt, 700 daudz. studenti. 700 studenti, nu tas tā kā mēs smejamies, tas ar visiem, arī ar mirušām dvēselēm, nu kas ir sācis, nav pabeidzis, nu jā, 700 cilvēki. Un daudz nepabeidz? E, parasti pirmajā kursā ir tā atbiršana, jo cilvēks atnāk, nu, Nu, dažādi apstākļi. Nu, nav jau tik vienkārši, un tur mēs tālāk runāsim. Skaidrs, ir, ir, ir budžeta vietas, bet arī ir maksas studijas. Cits to nevar atļauties. Maģistriem savukārt bieži vien tur tā anekdote, apmēram, es strādāju, lai varētu nomaksāt studijas, un man nav laika uz lekcijām, jo es strādāju. Nu, labi, tāds apgūts aplis. Ir dažādi, bet nē, mēs mm, esam tomēr diezgan labi. Faktiski, protams, vienmēr kaut gadās pārtrauc, arī atnāk, piemēram, man nesen, nu, pat viens maģists 54 gadi, viņš bija sācis, nu, brīnišķīgi. Es tieši ne? gribēju jautāt, Jā. un kā ir šogad, jo, nu, pat ir, ir septembris, ir un atkal kārtējais studiju gads, um, cik tad ir šogad, un, un kāds ir tas vecums, jo, jo mēs jau esam pie, tā kā pieraduši pie domas, ka mēs māk, e, dodamies studēt, nu, tādā, nu, pabeiguši vidusskolu, mm -hmm. un mhm. tad mēs dodamies, bet cik es zinu, kultūras akadēmijā ir nedaudz citādāk. Mm. Jā, protams, ir bakalauri, bet arī bakalauros bieži vien arī nāk kaut kādu gadu, viņi pamēģina sev darba tirgu vai ne, pastrādā un nāk, patīs tas nav slikti, bet bakalauros, protams, ir daudz jaunu. Nu, pat šodien tieši man bija lekcija, man atkal viens students, man, es jūs gribētu pasveicināt to savus mammas, viņi pie jums studēja, faktiski, tā kā redz, cik es esmu sens, faktiski, nu mazbērni vēl nav nākuši, bet, bet bērni jau tiešām jau vecāki ir mācījušies. Bakalaurijā maģistrī, tu pat iesaku arī pēc sevis, teiksim, uzreiz pēc bakalaura neiet. Protams, kāds varbūt vēlās. Nu, Mēs zinām, ir tas stāsts mūžīgais students, vai ne? Bet eh, varbūt ir labi pastrādāt kaut kur un tad maģistros. Maģistros tiešām nāk cilvēki, nu, sākot no kā 25, 30 gadi, viņiem ir kādās pozīcijās, viņi grib uzlabot sevi. Un paralēli mums ir arī tā saucamā mūža izglītība, nu, kur piesakās dažādās jomās, un tur ir dažādi veidi, kā klausītāji kursi, nedaudz samakstu, organizācija ir samaksā, tā kā, nu, Es arī tieši, tieši gribēju jā. jautāt, nu, tie cilvēkam jau ir profesija, varbūt, mm -hmm. un viņi jau strādā kādā, nu, iestād, iestādē vai, vai kaut kādā privātā uzņē, uzņēmumā, e, ja viņi grib papildināt savu zināšanas, vai ir arī kaut kādi kursi, vai viņi var maksāt, vai tas ir maksas, nu kā tas izskatās tieši šī mm. šobrīd, jo rādījum arī klausītājiem, es domāju, tas būtu ļoti interesanti, sevišķi ņemot vērā, ka mūsu auditorijā ir, piemēram, cilvēki, kas nodarbojas, nu tā kā pašdarbības līmenī dzied baznīcu koros, mhm. nodarbojas arī ar dažādām reliģisko organizāciju vadību, e, piesaista līdzekļus, un faktiski tas ir viens viens no tiem šodienas labo ziņu uh, maniem mērķiem, uzdot tev kādu jautājumu, un, un, un, un protams, es nesagaidu lekciju, ja, bet, bet varbūt kaut kādus ierosinājumus un kaut kādas tavas domas un pārdomas arī par šo, lai, uh, lai klausītājiem tas būtu patiešām interesanti un arī noderīgi. Tad jautājums mans mm. bija uh, nu, cilvēkam, kurš jau kaut ko dara, ko, kā viņš var un kas viņam būtu jādara, kā viņš var iesaistīties un aiziet uz kultūras akadēmiju un iegūt šīs vērtīgās zināšanas, kuras tu pasniedz. Jā, nu, nu nefokusēsimies visu laiku uz mani. Protams, ļoti daudz pasniedzēju, jo tur ir, nu, katrā mums tiešām ir e, nozare, ir ekscelenti, sevišķi kino, teātri jomā, nu, labākie spēki, un pie tam ļoti daudz ir Erasmus saucamie arī Eiropas vieslektori un tādi. Kā jau teicu, tā mūža izglītība, protams, jāsako ir kultūras akadēmijas mājaslapā. Katru gadu tiek izsludināta dažādās jomās par dažādām tēmām, personāla vadība, tad, tiesim, tad tur viens bija atkal muzejiem, tad ir kaut kāda attīstīt savu publisko runu, publisko uzstāšanos, visdažādākie. Tas ir ļoti jā. vērtīgi, es Un domāju. tur ir dažādi, teiksim, nu, ja tev ir labs darba devējs, tad, nu, labs darba devējs ieguldīs savā uh, darbiniekā, viņš apmaksās, vai ne? Bet viņi arī, protams, naudu viņi maksā, tie nav milzīgi tūkstoši, ne, un tie nav arī lieli simti, tas ir kaut kāds, un viņi parasti apmēram trīs mēneši tādi, tur ir gan, ir dažādi formāti, ir attālināti, kā mums tagad ar bieži vien ir, bet ir arī klātiena, vai ne, tā kā to var dažādi, vai ne, tur vienkārši jāsako informācijai, un katru gadu tas tiek aizvien vairāk, tieši tā saucamā mūža izglītība tiek paplašināta, jā. Jā, nu, uh man liekas, eh, rādījuma arī klausītāji, jums ir diezgan interesants tas ievads, varbūt šobrīd mēs varētu aiziet muzikālajā pauzītē, un tad mēs jau nākošo eh, kārtu eh, parunāsim par konkrētām lietām. Jā, paklausīsimies nedaudz mūziku. Stella. Latviju eh, klausītāji šeit studijā labās ziņas. Un eh, labās ziņas mēģinu vadīt šo raidījumu es, Silvija, un gribu atgādināt, ka mums viesis ir Ivars Bērziņš, kultūras akadēmijas profesors. Un šodienas tā tēma ir faktiski, eh, nu jā, mārketinga, speciālisti, filantropija, naudas piesaiste kultūras pasākumiem, organizācijām, uh, Un tas ir tas, ko Ivars eh, savā eh, akadēmijā kādas lekcijas lasa. Ivar, parunāsim varbūt arī par to kā tēmu, kur tev bija eh, tāda ideja par to, kas ziedo, kāpēc ziedo, kā ir jāuzrunā šie cilvēki, jo tā ir tava, tā ir tava faktiski tēma, ja tas ir tas, kur tu esi profesionāls un jā, varbūt tev ir ko teikt klausītājiem. J Jā, paldies. Tu jau minēji, ka lekcija ne, būs man tāds īsais variants, bet tiešām mm, tā ir aizraujoša tēma, un es ne tikai teorētiski, jo es arī apmēram fondi, tā ir tāda man mīlestības organizācija, un kopš 90. No gada vidus es viņā strādāju, un septiņus gadus arī Vācijā vadot e, kultūras izglītības fondu, un tur pārsvarā es nodarbojos tikai ar naudas piesaisti. Gan, un, net, un nav runa par valsts naudas piesaisti, kas, protams, arī svarīgi, bet tieši individuāli un organizāciju un biznesa uzņēmumu. Tā kā var teikt, ka galvenais ir tomēr psiholoģisks aspekts, uzminēt motivāciju, pamatot to, iejusties otrā cilvēkā, Un tas būtiskākais nekad nedrīkst, ko mēs diemžēl Latvijā, man mazliet kritika jāsaka, e, sevišķi žurnālisti, kad mēs kādreiz nosodām bagātus cilvēkus, ka viņi vai nu par maz ziedo vai kaut ko nedara tā, kā mums liktos eh, labi. Es gribētu atgādināt eh, rādījumu arī klausītāji. Ivars ir vesels septiņus gadus dzīvojis Vācijā un eh, jā, pastāst nedaudz varbūt tieši, ko tu tur darīji? Nu jā, nu, Es izturēju konkursu, un faktiski, varbūt daudz zina, Minsterē bija vienīgā latviešu gimnāzija padomu laikā ārpus e, Latvijas, kur varēja mācīties latviešu valodā. Tur brauc no visas pasaules e, klaidi latvieši, savus bērnus audzināt. Kad Latvija kļuva neatkarīga un brīva, protams, visi varēja braukt uz Latviju, un Minsteres gimnāzija 90. gadu vidū slēdza. Nu, bet tā ēka bija celta ar ziedojumu, ar, ar interesantu stāstu, kā klāja latviešu Tur cēla. arī tu gūvi to katrs savu pieredzi, varēja, vai katrs ne? Katrs varēja ziedot ķieģeli, tajā laikā ķieģeli, nopēc vienu ķieģeli jaunai skolai. Tāda bija akcija pa visu pasauli. Un e, tās telpas bija brīnišķīgas, e, un tur tika nodibināts šis fonds, es turēju konkursu, un tad faktiski dzīvoju tur, un viņš bija kultūrai, izglītībai, tā tad tika vākti. Un tajā laikā mēs bijām ļoti interesanti, e, mēs bijām vāciešu izpratnē atguvusi neatkarību valsts, mēs e, virzījāmies Eiropas virzienā, tad 90. gada otrā puse e, un 21. gadsimta sākums, un ļoti daudz arī vēlējās atbalstīt, un patīs, protams, bija jāuzrunā, un tā mēs ārkārtīgi daudz projekts, gan e, kā kultūras galvaspilsētas, gan arī dažādi teātri projekti, kino, izglītībai, un pārsvarā dažādi, ne tikai Vācijā, bet tieši man būtiski bija, ka šī nauda nonāk arī Latvijā. Tā kā Tur tiešām ir ārkārtīgi interesanti stāsti, un, un tā bija tāda praktiska lieta. Nu, bet atgriežoties to par izglītību, ja, jā, tātad, nu, jā, mm, Jāsaka, ka tā ir ar tēmu, kur, protams, mēs tagad raidījumā to neiekļausim tik daudz no laika, bet viņa it sevišķi jaunāko laika pētījumu ārkārtīgi saistās naudas došanu, naudas ziedošanu ar reliģiju. Tas ir ārkārtīgi interesanti un, kā lai saka, cilvēks pat var neartikulēt, ka viņš ir ticīgs, bet zemapziņā viņam faktiski ir kaut kādā veidā iestrādāts šīs te vēlmes, viņš vienkārši jāatmodina. Kāpēc to saka, nu, piemēram, eh, judaisms, ebreji, tad viņu, eh, iedomājies, ebreji devās uz savu dievkalpojumu svētdienās, un nu, vienai ģimenei bija daudz ēdienu, palicis pāri, viņi devās uz, uz dievnam, un tur bija speciāla telpa, kur viņi nolika to ēdienu, izgāja laukā, Kāds cilvēks atnāca, kam nebija ko ēst, viņš paņēma to tādu anonimitāti. Tas ir būtiskākais, tas ideālais altruisms, kad nevis redziet, eh, es šeit iedevu, redziet, es esmu tas labais, kas deva viens. Tad faktiski tā ziedojuma, tā anonīmā ziedošana jā, jā. ir faktiski nākusi jau no kaut kādiem senseniem laikiem, jā, no, absol absolūti, no, no jā, jā. Eh, tieši ņemot vērā kā, to pieredzi, kā tas bija eh, sinagogās vai, vai, vai no seniebriem. Otrs tā, ka, protams, ka baznīca ir visu laiku, jo faktiski līdz 19. gadsimta vidu, un tas ir apmēram 860 60. gads ziedot un atstāt mantojumus varēja tikai baznīcai. Laicīgiem mērķiem nebija iespējams. Faktiski pirmie fondi Eiropā no apmēram 800, 1860. un 70. gads. Tā kā tur ir ļoti liela pieredze. Un ja mēs kāds sakām, es kādreiz vienmēr kad runā ar kādu bagātu cilvēku, kādu interviju, un apmēram viņš bija saka, nu jā, es kaut kāds 10% tur dodu tam un tam, un es vienmēr domāju, desmitā tiesa, vai ne? Viņš jā. varbūt to nedomā, bet tāds atkal interesants salīdzināt, piemēram, kristietībā, protams, Mm -hmm. nu, bet tas nav tā obligāti. Protams, nu, cilvēkam ir jājūt vēlme to dot, vai ne? var dot vairāk. Vai ne? Interesanti ir, piemēram, islamticībā. Ir obligāts. Pēc tam ir obligātā ziedošana, tad ir vēl labprātīgā. Faktiski nu, tur ir daudz striktāk. Tagad nesakot, kas labāk vai sliktāk, bet tas ir Jā. interesanti, jo tas ir būtiski pētīt, jo faktiski tas ir tas pamats, uz ko tu balsties. Un tas ir ļoti mūsdienīgi. Pēdējos desmit gadus nu, visā pasaulē tas tiek pat maģijas studijās, Amerikā tas tiek ļoti nu, pētīts. Nu, man liekas, eh, pēc savas uh, informācijas, piemēram, Amerikas gan kultūras iestādes par baznīcām vispār nerunājot, ja, tās ir faktiski no ziedojumiem uh, uzturētas iestādes, kā piemēram Metropolitēna jā, opera. Jā. Viņa faktiski vāc ziedojumus, ja, nepārtraukti uh, tiek vākta nauda, ļoti liela nauda, protams, tur ir attiecīgi mārketinga visādi uh, izstrādātas programmas, kā to darīt, mm. bet, bet faktiski, jā, visu kultūru un, un, un, un, protams, baznīcas un reliģiskas organizācijas un fondi, nu, tā tās ir brīvprātīgi ziedojumi. Jā, varbūt tu vari pastāstīt. Jā, tas tas, tas vairāk. ir pareizi, ko tu saki tiešām, bet tur ir viens, kā saka, maz āķis. Ne? E, kāpēc anglosaks tiešām amerikāņi, briti, austrāļi, e, viņiem faktiski Amerikai nav tā kā mūsu izpratnē kultūras ministrija budžets vai sociālo jā, lietu budžets. Viņam ir divas lietas, ka viņi nodibinājis aizsardzību un drošību. Tātad armija un policija. Tas ir valsts. Mm -hmm. Pārējais ir uz iedomiem. Un tagad ir tā, ka viņi tādi labi cilvēki visu iedod, viņiem ir izdevīgi iedot. Protams, ir ļoti daudz altruistiskie. Un tas, tas paradoks ir tāds, iedomājieties, ja tev ir tāda zemā līmeņa Amerikas izpratnē alga, ne, tad tu 30% no saviem nodokļiem vari noziedot. Jā. Tu vari vienkārši automātiski samaksāt, bet tev taču ir izdevīgāk dot savam dievnamam, savai operai, savam korim, savam muzejam. Nu, tu jā. jūties pacilāts. Ja Turklāt augstāka, tu jūties piederīgs jā, tam visam. Jā. Ja, te, ja tev ir augstāka alga, 40%, un bagātie cilvēki, miljonāri, 50% no nodokļiem. Nu, tas Vi, ir ļoti daudz. Tas, tas, protams, viss notiek sabiedriskam labumam. Nav jau tā, ka tos 50% mēs vienmēr iedomājamies, nu jā, viņš tagad uzcels savu privātu māju. Nē, tas jā, ir sabiedriskais labums. labums tā atšķirība Eiropā, ka redz, ir grūtāk mums uzrunāt, jo uzņēmējs saka, mēs jau nodokļus samaksājam, protams. Un tad mēs visi čendējamies, nu kas tur atkal tiek atbalstīts, mēs taču tā negribējām. Amerikā un tur vairāk dot brīvību pašam pilsonim izlemt tieši šais jomās. Es negribētu teikt tagad, ir arī plusi tam valsts finansēm, protams, ne, bet tāpēc mums Eiropā un ar Latvijai daudz grūtāk, jo faktiski mums ir kā otrā pakāpe, jo viņš jau vienreiz samaksā nodokļos. Nodokļu, nu, no, protams, ir vēl dažādas lietas, kas, piemēram, nu, šīs te nodokļu atlaides arī Latvijā. Nu, redz, akal koks ar diviem galiem, un ne, pirms kādiem četriem gadiem uzņēmējiem varēja noņemt peļņas nodokli, tas ir brīnišķīgi. Mm -hmm. nu, ja mēs viņš pēļņu pēkšņi valsts nodokli, kas kaut gan es saprotu, arī valsts ir jāmīl un tev jāmaksā nodoklis. Protams. Bet tu vari reinvestēt uh, Tad, ja tu attīsti, tev nav jāmaksā. Nu šobrīd jau tā reinvestēcija, nu, ja tu uzņēmumā reinvestē Jā. savu peļņu, tā jau nodokļiem tu atbrīvojies. Jā, nu tieši tā. Bet mēs, mēs šī gadījumā, es, nu, tas tā, tā doma ir par ziedojumu, ja? Jā, jo bija Jā. arī kādu brīdi Latvijā tieši tas, ka ja uzņēmējs no savas peļņas e, ziedo, atbalsta sportu, kultūru un tā tālāk, atlaides, tad viņam jā. bija atlaides. Jā. Jā. Nu jā, un tas, un tas tie tieši labi kultūrai vēl ir citā vod, bet sports ļoti pat uztrauc, faktiski, jo viņiem jau tas gan izvienīgais mm, avots. Mm, tā kā tur kā es saku, ko mums vienīgais no valsts vajag tiešām izmaiņas šajā likumdošanā, lai atkal būtu kaut kāda šai izdevība. Bet, protams, ir arī cilvēki, kas altruistiski labi to dara, un, un bieži vien jau tiešām mēs pat eh, nezinām, ne, eh, un tiešām klausītāji Jā. mums ir pat cilvēki, kas miljonus ziedo. Nu, gan jāsaka, e, visā pasaulē pirmā vietā ziedojumi ir sociālām lietām, jo mēs redzam, cik pasaulē apkārt daudz ir bēdu, nerunāsim par karu, nerunāsim par dažādām dabas katastrofām. 70-80% visas pasaules vienmēr ziedo šādām lietām. Nu jā, tu bet tur jau arī tev ne... Iedomājies, mm. Silvija, tu nevar aiziet uz pašvaldību un teikt, labdien, es tad gribētu, nu, pieņemsim, ko tu gribētu, nu, labi, tu gribētu vienu koru mūzikas koncertu, vai ne, kaut arī garīgās mūzikas, un tev blakus būtu tur, ziniet, mums bērndārzām jumts caurs nu, tu varētu iet mājās. Tā kā, jā, protams. un arī pareizi. Nu, jā, teiksim, bet, piemēram, jā. Vācijas pieredze atkal ir pilnīgi citādi. Tur atkal, eh, tieksim, baznī, cilvēks maksā valstī nodokli, kas ir tieši tev iepriekš jāuzraksta, vai tu esi tur katolis vai luterāns, jā, jā. un tad tā naudiņa, tie, cik tur tie procenti, es nezinu, bet tas aiziet tieši jau konkrētam uh, mērķim, lai uzturētu, kas, man liekas, diezgan pareizi, jo, piemēram, mm. baznīcas, taču, piem, ir ceļš, piemēram, do, domas, man liekas, tas ir izcil piemērs, ja Eh, vēsturiska celtne, bet tur ir eh, šobrīd, protams, eh, luterāņu draudz. Un it kā viņi ir par to visu atbild, bet nu, bet tas ir turisms, tā, tie ir cilvēki, kas tur brauc, tas ir ērģelis, un faktiski tas ir arī mārketings, tā ir arī Latvijas valsts seja. Mm. Jā, tā kā, nu, tas atkal ir tā, ja nu, koncerti vajadzīgi, nauda vajadzīga, it kā valsts, nu, nefinansē baznīcas, bet baznīcas tiek izmantotas, nu, kaut vai, nu, turismu piesaistē, vai ne? Jā. Ja par to pirmo var atbildēt, protams, Vācija ir tādā ziņā diezgan unikāla, vai ne tiešām ir sasaistīts, vai ne, tur ir savu plusu, bet ar mīnus, un tādā sakarā arī ar manu stāstu, stāsts, jo apmēram viņi pirms kādiem 20 eh, gadiem, eh, nu, tikko notiek kaut kāda krīze, tā Vācijas pragmatiski sāk reitināt, nu, ko varētu ietaupīt, ko ietaupīt, ļoti masveidīgi stājās ārā cilvēki, mm -hmm. iedomājies, vai ne? Un tad parādās tas mīnus, vai ne? Nu, protams, vai ne? tur jau bija dažādi apmēram, nu, ir diena, vai ne, teiksim, protams, daudz jaunu cilvēku grib salālāties baznīcā, vai ne? Bet ja tu esi izstājies, nu, Jā. toreiz, tā kā ir savu plusu, ir savu mīnus, bet, protams, eh, nodrošinājums ir lielāks, vai ne? Bet, nu, vai tas ir labi, es īsti nezinu jāmudina par to domu jautājums. Protams, nu, ir jau kaut kāda programma, arī, kas dievnams atbalsta, kā kultūras mantojums un tāda, bet nu, Jā. nu, tie ir nepietiekoši. Tas, protams, ir liels. Nu, vēl, vēl ja viena, ko es varu teikt, teiksim, tas mūsdien faktiski. Mēs runājam it kā tā klasiski, nu, kad cilvēks domā pie sevis, viņš saprot, jā, es gribu savu mantu veltīt vai dot, vai ne, un viss kārtībā. Nu, protams, digitālā laikmetā tas saucamais pūļu finansējums, vai ne, ka Jā. jebkurās vietnēs, un tas jau tagad es skatos arī, arī, arī baznīcas to pārņem, vai ne, nu, tur ir diezgan ko uzlabot, vai ne, jo, jo teiksim, un tas, tas nākotnē... Es tieši gribēju par to jautāt, jā. vai tu, vai tu esi, tev ir izdevies nedaudz papētīt, kā tas izskatās, tie ir, teiksim, no tāda baznīcas viedokļa mm -hmm. vai no mhm. organizācijām, tāpat arī mums ir uh, organizācijas, kas nodarbojas arī ar sociālām lietām, ja, kas mm -hmm. arī ir pie baznīcām, uh, vai tu esi papētījis, kā tas jā. izskatās? Jā. Uh, Nu jā, nu mēs, piemēram, ja, ja pirms liekot, nu Latvijā, protams, es domāju, gandrīz visi zina ziedot LV, jo Rūda Dimanta, nu tā ir tāds nu, jā. seja, vai ne? Un, okay, un, protams, mēs, kā saka, mums, mums protams, vajadzētu daudz, mums visi kā ir pa vienam gandrīz. Nu, tur jā, gandrīz bet ziedot sanāk, LV ne? nevar ap, nu, nu, savākt naudu absolūti visam, kam jā, tā ir, loģiski, kas ir nepieciešams. Jā, jā. Arī kultūra bija no nu, Freja banka mazāk, bet katrā ziņā tur ir, nu, ko lai pasaka, faktiski pirmkārt jau tas iedziens pūlis, jo tas vienā ziņā, nu, kādreiz liekas cilvēkiem pūlis, tas kaut kas agresīvs, tā ne, tas ir pareizi, jo nosaukt to par sabiedrību, ja pa kolektīvu, Jo tas tiešām ir, pirmkārt, viņam nav geogrāfisks robežs, kā jūs zināt, digitāli. Jūs varat atbalstīt jebkurš cilvēks no jebkurā pasaules malā. Un, un jāsaka, ka eh, es vairāk pētīšu, protams, kultūras mākslas to, ka viņš ir ārkārtīgi labdabīgs pūlis, jo Kickstarter, kas viena no lielākām tādām vietnēm iztaisīja pētījumu, 44% no iesniegumiem ir atbalstīti. Iedomājieties, gan tas katrs ir, otrais. Es tev, ne, es tev nestāstīšu, ne, ja tu iesniedz kultūra kapitālā, kur apmēram 1 pēc 8, pēc mm -hmm. 9, vai ne? Tā kā izaisa pozīcijas ir ļoti labas. E, bet tur ir zināms, ar, nu, kā saka, šis te menedžmenta māka. Jebkurām projektām vienmēr viņš ir laikā terminēts. Tu nevari uzlikt, teiksim, labai lietai, un tagad mēs vāksim, kamēr samāksim. Cilvēki, jūs vienmēr ziniet, mēs sakam, nu, ja ne šodien, nu, es rīt izdarīšu, nu, ak, vēl var, nu, tad parīt, vai ne? Tev jānosaka šis beigu laiks, un tev ir jāprēķina. Faktiski, protams, ir dažādi, ne pasaulē, ja tu nesavāc vispār no Kickstarteris, tu uzliec 10 tūkstoši, mm -hmm. un ja tu pēdējā dienā, kad beidzās savāc 9999, tu nedabū neko. Visais mm -hmm. iet mhm. atpakaļ ziedotājiem, vai ne? Ir dažādi, vai ne? Protams, arī tādi, kad eh, tie, kas vada to projektu, pirmajās divās dienās vismaz trešdaļa ir jāsavāc. Jā, jau kā sākās, draugi, paziņas, vecāki, vecmāmiņas, draugu, draugi, draugi, draugi. Ja pirmajā nav uzrāviens, viņš nebūs. Tad, protams, ir kaut kas tāds. Tas ir jau tā kā no pieredzes, vai ne? Nu, tas tā, Jā. tāpat ne pieredzes, tas jau pat ir akadēmiski pierādīts, pierādīts, tas tā ir, tas vai ne? Tas mm -hmm. algoritms ir tāds. Tad ir kaut kāds brīdis, tad tu vari iet publiskāk. Nu, ja tev veicās, tu vari tikt rādio, nu, redz, mēs esam rādio, re? tu vari tikt televīzijā vēl kaut kur, nu, sociālie tīkli, vai ne? Otrs. Atkal būs atkritiens, un tad ir trešais. Faktiski, nu, tur tā drāmas teorija pamatā tas viņveidīgums ir. Faktiski. Protams, ir kaut kādi ideāli. Es varam lekcijās salīdzinu brīvības pieminekli un brīvības stati Amerikā. Mēs amerikāņi svinām. Brīvības piemineklis varbūt tikai nu, tas ir tas skaistākais, kam var būt sākot no celšanas. Mēs jau četreiz esam vākuši naudas un vienmēr tas ir par daudz un brīnišķīgi. Nu, Jā, tas ir Jā. tāds skaists projekts. Šajā brīdī es gribētu atkal iet muzikālajā pauzē un uh, jums radio arī klausītāji atgādināt, kā radio Marija pastāv tikai pateicoties jūsu ziedvojumiem un uh, neaizmirstat atkal mums, mūs atbalstīt, jo uh, mēnesis jau ir vidū un tie izdevumi uh, ir un tāpēc mēs būsim jums ļoti pateicīgi arī par, um, uh, par jūsu ziedojumiem, bet tagad muzikālā pauze. Mm-hmm. vakar vēlreiz rādījuma arī klausītāji. Gribu atgādināt, ka ēterā skan labās ziņas un mūsu viesis, šodien studijas viesis ir Ivars Bērziņš. Ivar, tikko mēs dzirdējām melanholisko valsi Emils Dārziņš, kas par zemīšu izpildījumā. Eh, es apzināti izvēlējos šo mūziku, jo gribu klausītājiem darīt zinām, ka Ivars Bērziņš ir ne tikai profesors akadēmijā, kultūras akadēmijā, bet Ivars Bērziņš ir arī mūziķis, virsdiriģents, diriģents, jā, Emils Dārziņš. Nedaudz varbūt par tevi, Ivar, kā par mūziķi. Kaut gan, protams, es jums eh, klausītāji gribu darīt zinām, ka Ivars ir apsolījis viesoties arī raidījumā mūzika manā baznīcā, tā kā sakojiet līdzi, un tad mēs vairāk varēsim uzdot jautājumus un runāt tieši par Ivaru un kā par mūziķi, bet nedaudz tomēr uh, eh, Emils Dārziņš un Ivars Bērziņš. Mm. Jā, labi, ka tādā secībā tiešām. <laughs> Jā, jo um, Emīrs Dārziņš, protams, tā ir bērnība, jo jāsaka jau klausītājiem, ka es arī esmu pie tiem bērniem, kam uh, piecos, sešos gados beidzās laimīgā bērnība, un kamēr puikas spēlē futbolu, tikmēr es spēlēju gāmas. Bet, protams, un neteiksim tāda Emīļa Dārziņa muzikas skola, ne? un... Um, Protams, katram ir kaut kāds sāpju periods un kaut kāds kamēr tu, bet nu, diezgan ātri tas iepatīkas, protams, vai tāda, nu, nē, vai jā. Nu, man bija jā, un līdz ar to, protams, pabeidzam jau dāziņu muzikas skolu. Pēc Rādījum tam... arī klausītāji, piedod, ka es jā. tev nedaudz pārtraucu. Jā. Mēs droši vien visi zinām, ka, kas ir Emīļa Dārziņa muzikas skola, bet varbūt divos vārdos, kas tad ir Dārziņa skola? Nu jā, nu, apdāvinātu bērnu izglītošanu mūzikā, blakus arī, teiksim, ir vēl horeogrāfijas skola, balets skola, uh, Nu, un tagad, 21. E, gadsimtā, droši vien daudziem zina Rīgas domu skola, tātad, kur ir gan zēni, gan meiteņu kors, un arī džeza nodaļa. Tātad, nu, Jā. nu, muzikas, nu, varētu teikt, tāda tiešām mm, profesionāli ļoti augstvērtīga izglītība. Nenoniecinu citas, bet katrā ziņā ļoti augstvērtīga izglītība, ko iegūst jaunu cilvēkam. Nu, kas ir, vēl, kas ir nolēmts veltīt tam kā savu profesiju. Tas vairs nav tādā uh, pašdarbības, kas arī ļoti cienījām jā, jā, izglītības. Jā. Sev gribās paspēlēt, iemācīšos jā. drusku paspēlēt jā. kaut ko klavieru vai violīt vai padziedāt. Eh, nē, šī, šīs, šīs skolas sagatavo jauniešus, kuri jau ir faktiski profesionāli izglītoti uh, eh, eh, muziķi. Un, nu, un dejotāji, protams, arī. Jā, jā. Nu jā, un tāpēc Mildāži muzikols tajā laikā Latvijas konservatorija, jo es esmu vēl padomu laikā mācījies, un tagad, protams, tā ir muzikas akadēmija, tā tad kā kordirģents. Uh, Eh, un jau eh, tajā laikā vēl pie mūsu slavenajiem diriģentiem Imanta Kokāra, nu mani, mani pasniedzēja Rausna Darkēvits, eh, savulaik dzintars diriģente, kā diriģēšanas pedagogs, un jau studenta laikā sāk strādāt ar koriem, gan pašdarbības, un tai laikā tas bija ļoti pieprasīts darbs, un lauku kori, tu brauc un vādi gan vīri, gan sievu, gan jauktie. Beidzot muzikas akadēmija, tad mani uzaicināja uh, E, uz radiokori, tā laikā e, Edgars Rečevskis, kā galvenais mākslinieks, kā otro diriģentu. Un tad es desmit gadus strādāju radiokorī kā e, otrais diriģents. Nu, vēl ļoti es gribu minēt arī, nu, kas man Jūs ārkārtīgi grib... mīļš tūs Haralds Mēdnis, jo man bija tā laime strādāt pie Haralda Mēdņa arī kā otram diriģentam tēvzem. Nu, Tas Jā, ir īpašs stāsts. Bet eh, par, par, par šo te tavu diriģentu vēsturi Jā. varbūt atkal atļaus, atstāsim to Labi. tam citam ra ra raidījumam, bet uh, es noteikti gribētu uh, nedaudz uh, lūgt tevi pastāst par īpašu koru, kurš faktiski uh, dzīvoja no tā, ko uh, nu, arī savāktu naudu. Tas nebija valsts atbalstīts, un tas ir Sindija Putndārs, kur tu esi uh, dibinātājs, diriģents, mākslinieckais vadītājs un, un, un tā tālāk. Ja, uh, tieši šajā kontekstā ar uh, naudas vākšanu piesaisti faktiski profesionālam sastāvam. Jā, nu tas īpaši tās. Bet ne, ne gari, es, es sapratu, bet... jā, īs, īs, īsais variants, jā. 86. <laughs> gads, 1986. gads, Un, kā mēs saucam, 3B, tā, tād, Mārtiņš Brauns, eh, Uģis Brikmanis, Ivars Bērziņš. Tad, nu, katrā jomā eh, zinām cilvēku un apvienojas un izveido šo Sindi Putndārs. Nu, es kā diriģents un mākslinieckais vadītājs. Un tai laikā, protams, no sākuma darboties kā pašdarbinieki, bet eh, jau pēc pāris gadiem mēs, bijām, nu, protams, nestāstīšu eh, plaši. Sīkumos, mēs esam pavisam savādās kurs ar kustībām un tam līdzīgi, bet mēs tiešām kļuvām profesionāļi un varējām maksāt, bet mēs varējām maksāt tikai no saviem ieņēmumiem, ko mēs ieguvām koncertu turnējās un ko mēs piesaistījām. Bet, nu, publi, eh, klausītājiem droši vien varētu būt interesanti, nu, jā, 90. gads dziesas svētku un jau tagad visiem zināmā Mātiņa Brauna dziesma Saula Pērkonas Daugava, un man bija tā laima arī tad, uh, Nu, izvēlējos, nebija tur bija tāda interesanta, bet publika man izsauca, teiksim, un tātad to es diriģēju arī šajos dziesmas svētkos. Es gribētu jā. rādījumu arī klausītājiem uh, nedaudz pastāstīt par to, bet ļoti īsi, kā faktiski Ivars bija tas, kurš, uh, nu, tavā vadībā Saula Parkons Daugava atskanēja pirmo reizi, jā, tu, tu biji šīs te uh, mūsu visu ļoti iemīļotās dziesmas pirmatskaņošanas uh, iniciators un arī faktiski nodiriģēja šo, šo, šo, šo dziesmu. Mm Un, um, bet, um, jā, bet vairāk vai mazāk varbūt uh, tieši par to, kā, um, nu, kāda ir tava pieredze ka faktiski, nu, jau mēs nedaudz iepriekš uh, ieskicējām par to, ka uh, profesionāli sas, uh, sastāvi, kolektīvi, mākslinieki un kultūra tā tālāk, citur pasaulē faktiski dzīvo no ziedojumiem. Arī Sindija Putnudārs faktiski arī, nu, tik vākta nauda, jūs ar, ar koncertiem, protams, pelnījāt un tā, nu, jā, nedaudz jāsaka, par to jāsaka, pieredzi. Ka nu, tā gluži iedomājos, tas tomēr ir pārmaiņu laiks. Protams, mēs arī beidzām pastāvēt 93. gadā, nu, tur dažādi apstākļi. Jā. Bet tajā laikā, protams, eh, braucot, faktiski mēs pārdevām savus ierakstus, mēs, mums bija producents, mēs eh, braucām turnējās, piemēram, es, man liekas, Somija zinu vairāk visas ciematas eh, nekā Latvijā, jo dienā skolā koncerts, vakarā baznīcā. Uh, Bet jāsaka, tas varēja būt tikai šādu pārmaiņu laiku, jo jā, šī rietuma nauda bija, bija pilnīgi vērtīgāka nekā šeit. Jā, viņi bija spējīgi maksāt, vai jā. ne? Jo pēc tam jau nāca, eh, cik, nu man pieredze tāda, un tad nāca atkal citi kolektīvi, kuri gatavi bija par daudz zemākām summām jā. uh, pie, eh, nu, tos koncertus atskaņot un, un, un, un, un spēlēt, un līdz ar to tas jau vairs faktiski nevarēja, nevarēja ar šo naudu nopelnīt pietiekoši, lai jā, varētu šos... Jo tas jau visā pasaulē mm. ar savu mākslu tu nevari nopelnīt darīt, lai nosaktu visu. Iedomājieties, mm. kā tu minēji arī pat šo metropolitānu operu, tad tik un tā apmēram 50% viņi var ar biļetēm, un pārējais tik un tā ir jābūt bagātiem cilvēkiem, uzņēmumiem, kas ziedo sponsorē un tā tālāk. Tā kā arī koris faktiski tikai pārdodot savus koncertus, nu, tas nav iespējams. Nu, jā, bet uh, patiesībā tas nozīmē, ko, ka, ka, ka tāda profesionāla māksla vai arī, teiksim, pašdarbības māksla vai kaut kāds uh, eh, eh, laba darba, sabiedriska darba veicē, veikšana faktiski ir iespējama tikai un vienīgi ar ziedojumiem. Jā. Uh, Nu, protams, un, un arī mūsu dziesmu svētku kustība nu, tādā ziņā ir brīnišķīga, sākot gan ar uh, bērnu skolām un visu, jo faktiski tas ir tiešām fenomens. Un iedomājies, jo arī rietumos, tu zini, pašdarbības skola, nu kā tas nozīmē, teiksim, tā tad diriģenti savāc, uh, paši samaksā noīrē kādu zāli un samaksā diriģentam. Nu, tas nu, tagad notiek tā, jā, piemēram, Šveicē jā, tā ir, visur, Austrijā, visur, tad visur. Visur, visur, visur vai ne? iedomājos, mums, mums faktiski laikam tas mēģinās 90. gada sākumā, man liekas, vienlaiz tā, tā ir laikā ļoti populārais diriģents Jānis Zinis, man liekas, viņš bija vienīgais, kur e, e oglis sieviešu kors bija gatavs maksāt. Nē, nu, tas kā humors mazliet, Jā. bet, protams, ne, tā kā, protams, ir savas problēmas un bieži vien nepavēlti jau atkal diriģenta darbs, nu, tā, kā tā anekdotē, vai ne, ko tu dari, ciet un kur tu strādā, vai ne. Protams, ir jautājums to, kā apmaksāt, vai ne, un, bet tu, joprojām mēs varam tikai būt pateicīgi, ka mēs esam te UNESCO kultūras mantojumā, un ka tomēr, jo citas valstis tādas naudas nedod mūsu kultūras ministrija, tomēr atbalsta šo te kustību. Viņai pat likums to liek darīt, vai ne? Tā kā, nu jā, tā ir. Nu jā, un tad vēl ir viena tāda tēma, par kuru tu lasi lekcijas, tas ir arī kultūras mārketings, un mārketings tas ir arī reklāma, un, un jā, kas tad ir, nu, teiksim, cik liela nozīme mākslai, profesionālai mākslai ir arī šajā te mārketinga ziņā, tādā mm. ziņā kā, teiksim, muzika, ja, kas skan, vai, vai, vai, nu, profesionālai profesionālā māksla, protams, grafiski un uh, dizaineri un tā tālāk. Uh, kā tu, kāds, kāds tev būtu tas, tas stāsts par šo te, kā māksla, kultūra ietekmē tīri to mārketingu savukārt līdzekļu piesaistiem? Mm, jā. jā, tas ir 21. gadsimta tāda jauna tēma, saucamais pieredzes, experience, pieredzes, ja pārdzīvojam mārketings, jo visas pasaules uzņēmumi konstatējuši, kad uh, pakalpojumi var būt perfekti. Mēs atveram jau kādu mājaslapu, mēs redzam 25 vienādas pakalpojumus. Nu, tad, jā, viens ir lētāks, viens tā, bet nu, viss ir standartizēti. Jā. Un aizvien vairāk patiesi to unikālo un to ir ar pieredzi, un tur bez mākslas nekāda, jo patiesi tas ir caur maņām, tas ir tas jaunais, kad cilvēks ar dzirdi, ar redzi, ar, ar tausti, mm, ar visām savām maņām, bet it īpaši ar mūziku, kas veido emocijas, piemēram, tagad ļoti spēcīgi nostalģija jeb, jeb laime, jeb prieks, bēdas. Un produkti tās ir saistīti un pašlaik visas pasaules uzņēmējiem arī to mēs mācām. Faktiski bez mākslas, bez kultūras nevar iztikt, jo tas ir tas, kas rada šo autentiskumu, šo unikālo. Nu, jā, es atkal sāku lekciju. Nē, jā. tas ir nu, ļoti labi. <laughs> Nu, Nē, nu, es domāju, ka tas ir e, ļoti interesanti, jā, ir jo ļoti mēs nevienmēr lieta. aizdomājamies. Jā. Mēs klausāmies tāpat tās skan kaut kādu muziku, un, un mēs neaizdomā, neaizdomājamies par to, nu, ko tā mūzika tad dara, un ko dara, teiksim, vizuālā māksla, un cik tā ir vērtīga arī tenī. Mēs it kā pamanam reklāmas, jā, Nē. bet, bet vai šai kvalitātei ir nozīme, kā, nu, kāda nu, ir... Muzika ir, ir īpaša, jo muzika var dažādi dažādos aspektos, nu, kaut kādā terapijas, tur eh, redzes tādiņu universitāri pasliet, mūzikas terapija, protams, tur ir te, teātra terapija, mākslas terapija, mm, vis, visdažādākās, ne? mūzika, pirmkārt patriotisms, tu jau minēji savu pērkums Daugavā, nu, mūzika nu, mēs... ir absolūti dažādās, ne? Nu, ir pat, pat visam traki, ir faktiski ir mūzika, pat kādreiz ir kā ierocis. Un mēs arī, nu, ja mēs redzam tagad arī kā apstākļos, mēs redzam faktiski, kad eh, mūzika tiek izmanto ar, arī kā propaganda visdažādākos Protams, veidos, jā. kā maigā vāra. Kā nu, ne tikai savs, tagad, jā. es jā, ļoti labi atceros vēl padomu laikus, ja, kad eh, bija speciālās propagandas dziesmas, un, un mēs braukājām pa, padomu savienību un dziedājām eh, latviešu valodā, eh, nu, tādas diezgan, nu, tādas bija pat pat olimpiādē rakstītas, un kas nektu vēl, ja, tā kā faktiski tas ir arī, ja, nu, to var izmantot mūzika sevišķi, vai ne, rakstāt. Nu jā, un, un klausītāji padomājiet paši par sevi, kā jūs pamosties no rīta, nu, Jūs, tas atkal ir tas mīnus. Mēs uzreiz veidojam mūziku kā tādu tapeti. Nu, vienalga, jūs vārat savu rītu kafiju, jūs kaut ko ieslēdzat. Nu, es nemaz nerunāju, tad jūs uzliekat... jau rādījām arī Latviju. jā, nu, nenoliedzam. Tad jūs uzliekat austiņas, tad jūs doties skrietieb kaut kur, tad jūs brauciet eh, vilcienā, mūzika faktiski 80%. Nu, un tas ir tiešām pareizi, ka faktiski šajā laikā un tieši, kad pašlaik ar Latvijā pētījumu, ka visvairāk automaši patērē mūziku un raidījums auto, auto braucot, vai ne, teiksim, vai nu, diemžēl stāvot sastrēgumos vai pārvietojoties, vai ne, tā kā tas arī ir jāpēta, kā tad cilvēki, bet mūzika tiek ļoti izmantot. Un, nu, mūzika, ir... man liekas, arī ir tādā patriotisma audzināšanā jā, jā, jā. būtiska, jā, arī varbūt, eh, nu, dz, mēs lasam dzējoļus, un jācer, ka arī klausītāji lasa dzējoļus, bet mēs šobrīd pēc pētījumiem mēs var, eh, dzirdam un saprotam, ka tā lasīšana, grāmatlasīšana varbūt tā kā drusku izpaliek, un tad, eh, nu, internets piedāvā kaut ko citu, bet es domāju, ka arī tās dziesmas un mūzika tieši, nu, no tādas valodas viedokļa, no tāda, nu, no tā latviskuma tā ir atkal tā, kas būtu, būtu, būtu, mm, būtu būtiska. Varbūt par šo tēmu tad mēs varētu paklausīt, parunāt pēc, pēc muzikālās pauzes, Labi. kuru, mm, jā, tagad mēs, nu, jā, jā, radījuma arī klausītāji, tad, tad mums būs šobrīd muzikālā pauze, un pēc pauzītes atkal parunāsim. Labvakar vēlreiz, rādījuma arī klausītāji šeit studijā Silvija, un mans viesis ir profesors Ivars Bērziņš, kultūras akadēmijas profesors. Jā, mūsu iesāktās tēmas bija par ziedojumiem, ziedošanu, mārketingu, kultūras atbalstam, reliģisku organizāciju atbalstam, sociālajiem atbalstam un tā tālāk. Mēs jau nedaudz ieskicējām tēmu, valoda, patriotisms, mūzika, mūzika, kā tas, uh, nu, kā tas iedarbojas, ko tas dod, ko, dod, ko nozīmē valoda, ko nozīmē mūzika, uh, nu, tieksim, tādā, uh, jā, nu, profesionālā ziņā, no nu, tad marketinga viedokļa, no nu, gal galā no nu, tad, nu, tautiskā viedokļa, ja, jo mēs esam, dzīvojam savā valstī un apzināmies to situāciju, kāda šobrīd ir, jā, tev ir uh, savas domas uh, un uh, pārdomas ja, arī šajā jautājumā. Nu jā, protams, es esmu Latvijas pilsonis un es mīlu savu valsti. Man nepatīk, ka daži saka, apmēram, ka es mīlu Latviju, bet ienīstu valsti. Nē, es esmu, es, es esmu, es esmu optimists un es mīlu to, šo vietu, jo kā es saku, varbūt man vienmēr glāze ir puspilna, vai ne, man nav pustukša. Vai ne. Protams, mums da, da, gadās dažādas kļūdas un neveiksmes un tā, bet nu, tā ir vienīgā vieta, kur mēs jo esam valsts, šeit. Jo mēs esam Jā. katrs, par, katrs Jā. esam daļa protams, no valsts, protams. un līdz ar to, kā Jā. tu vari, nu tad tu nemīli sevi, vai ne? ne. Nu, nu jā, un valoda jau ir tas, kas mūs padara unikāli. Nu, nekur citur pasaulē latviski nu, nerunā, vai ne? Nu, protams, var cilvēks mm. aizbraukt, vai ne, bet šeit. Un arī atkal tā noslēdzot raidījumu, es gribētu savilkt kopā ar kultūras akadēmiju, man tiešām ir veicies, kad es, nu kā tagad ir moderni teikt, ka dzīvojam savā burbulī. Nu, protams, tas 700 cilvēki man tiešām, nu, pirmkārt jau man ir tā laime, ka es varbūt ar jauno paudzi, jo, kā saka, tad var pats nenoveco un esi mūžam jauns, bet otrs, e, pēdējos gados un kādos piecos, mano skatoties studentu sarakstā, aizvien vairāk redzu, nu, ir vārdi un uzvārdi, kas signalizētu, ka tie nav latvieši. E, vienalga, kāds nav runa par ko, bet un, jā, uzvārds vēl. Un arī studenti runājot, un par šodien man bija saruna ar vienu studentu pienāku, viņi gribēja manis rakstīt e, kursa darbu, un viņi runā labi, bet, protams, nu, ja tu jūti, jūti, tā nav viņas dzimtā valoda, ne? Un te es redzu to labo, ne, kad uh, Un te es gribētu, nu, varbūt atkal tādu, ja mazliet jāsarē, kas ir tas akmentiņš valsts dārzā, ka mēs ļoti daudz runājam par šo integrāciju. Ja? Nu, tad mēs integrējam, kas, protams, ir laba lieta daudz kur, bet mēs esam pārgājuši par daudz tādā ziņā, kad uh, mēs uzskatām šīs minoritātes par galveno. Protams, viņas katra ir svarīga, jebkāda, vai neviena alga, vai nu tā Jā, jo cilvēks kā personība ir nenoliedzam, nenoliedzam ir svarīga. Bet, bet pamatā tomēr mēs esam šī vieta ir Latvija, un tāpēc es piedāvātu varbūt tomēr tā labprātīgi un izprast un izjust asimilāciju, ka pirmkārt mēs esam Latvijas iedzīvotāji, mēs cienam, mīlam Latviju, mēs tam, tad mēs esam Latvijas pilsoņi, un līdz ar to kultūras akadēmija to var pierādīt, ka faktiski cilvēki vēlās. Tāpēc ļoti pareizs lēmums, ka izglītība pāriet valsts valodā, jo es redzu arī augļus šeit jau students, kas, nu jā, nav problēma. Es, es pats eh, esmu gan maģistra, gan doktora darbu aizstāvējis un mācījies Vācijā, un mana vācu valoda nebūtu nav perfekta, vai ne? Un tik un tā, es centos visiem spēkiem, un es vienā brīdī neprasīju, ziniet, es gribētu tagad latviski aizstāvēties. Nu labi, tas varbūt nav īsti salīdzinājums, vai ne? Tā kā es domāju, caur šādām vērtībām un valoda ir tā vērtība, un mūzika – Jo emocijas jau apvieno. Mūzika jau nav tautības, vai ne? Cevišķi instrumentāla mūzika, nu tā ir emocijas sajūta, vai ne? Un tā kā es domāju, šeit tas darbs ir būtiskāks un tieši... Un man šķiet, jomā. ka taisni Latvijas mūzika un Latvijas mākslinieki un arī ne tikai, eh, nu, arī iziet pasaulē un kļūst arvien populārāk, nevis tāpēc, ka populārāk, bet patiešām atzīst, nu, tādi atzīstami un atzinību guvuši, jo mums ir izcili muziķi, kas spēlē eh, visaugstākā līmeņa eh, orķestros, mums ir mm, gleznotāji, grafiķi un tā tālāk, un līdz ar to faktiski mums vajadzētu tikai un vienīgi ar to lapoties, vai ne? Protams, protams. Un es domāju, ka kultūras akadēmija pie tā ļoti strādā, bet arī no tāda, uh, nu, es tomēr šo raidījumu vairāk vai mazāk gribu veltīt tēmai eh, ziedojumu vākšana, finansēšana un tā tālāk. Eh, Rādījum arī klausītājus, jūs visus aicinu tomēr, eh, lai kādi, lai cik mums tie laiki grūti vai vieglāk kādu, un kuram tomēr padomāt arī no tāda aspekta, kā tikko teica profesors Ivars Bērziņš, ka nu, mums ir jāatbalsta, mums ir jāatbalsta tas, kas mums ir, sava kultūra, sava valoda, mums ir jārod iespēja ziedot, vai ne? Mm. Un, nu, tas, ir, tas ir katra pilsoņa, katra cilvēka pienākums, labā griba, un varbūt, jā, nu, tā ir arī savas valsts mīlestība, ja, jo, nu, tā ir tā dievišķa lieta. Jā, un ir jau dažādas formas, protams, e, ne tikai rauda, jo katrā ziņā arī brīvprātīgais darbs. Nu, ideāls veids arī, protams, ne, un tāpat arī palīdzības svešiem vai kā tas pasaules. Bet skaidrs, ka ir lietas, ko tu bez naudas nevar izdarīt, vai ne? Un te nav runa tikai par to, ka bagāti cilvēki, jo es, varam ārkārtīgi augstu vērtēju, ja kura Latvijas pensionāra ziedotas 50 centus, 1 eiro, mēs zinām, cik daudz no viņiem ir, nu, nav labākajā stāvoklī, uh, viņa finans, finanses. Ja? Tā kā šeit nav runa par daudzumu, vai ne? Te ir par to, un atkal noslēdz labo ziņu, <laughs> tad, tad iepriekšējā, man liekas, kad eh, mm, mm, fondu tāda aptauja bija, kad iepriekšējā krīzē, nu kas tad gan pasien, bet katrā ziņā apmēram 70% Latvijas iedzīvotāji ir ziedojuši Protams, tur daudz ir radošas mantas. Mēs katrs zinām, es domāju, ka katrs nu, klausītājs var atcerēties, ko viņš ir darījis. Un, tā kā mm -hmm. motivācija mums ir, un tas arī labi, jo tur nav nekādas pavēles, nekā vienkārši tas ir jāveicina. Jo, protams, tas jau ir tas, jo gandarījums dodot citam, nu, pat vai tas ir tas skaistākais, ko tu dzīvē var izdarīt. Jā, nobeigumā un redzījumam, redzījuma laikam beidzoties man gribētos visu klausītāju vārdā paldies pateikt tev, Ivar, par šo dienu un tiešām lūgt apsolīt, ka to būs raidījumā mūzika manā baznīcā un tad mēs parunāsim varbūt par mūziku Jums, mīļie klausītāji, es tomēr gribu atgādināt, ka Radio Marija spēja dzīvot, eksistēt, būt un raidīt jums un visiem citiem par labu, tikai pateicoties jūsu ziedojumiem, par ko mēs visi, gan klausītāji, gan arī komanda, jums gribam pateikt ļoti lielu un sirsnīgu paldies. Un, nu, nobeigumā, jā, lai jums šodien jauks vakars, paldies, Ivar, vēlreiz, ka atnāci. Paldies tev. Un, jā, tā tad